Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Omah Bekas Kuburan Lawas. Jimatres Muhammad Sohibu, Desa Sekaran, RT 10, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. jenengku Rian Sohid Jimatres Kecamatan Sekaran Lamongan Cerita iki pengalaman soko koncoku sebut wai jenenge Abidin Waktu iku ana ing tahun 2010 Abidin merantau karo koncone yaiku Agus Supri lan Eri Lokasine yaiku ana ning Jaya ning Solo awal mula critane mangkene Sidin merantau ning Solo kanggo tujuan mengadu nasib ning kono, yaiku melu dodolan pecel lele. Wektu iku Abidin lagi ai metu saka sekolah SMA banjur langsung bayi Abidin budal merantau nang Solo. Tepate dina Rebo Abidin budal menyang Solo. Bengi sekitar mari isa Abidin teko ning kontrakan. Pas wektu lagi teko jelek Abidin ngrasakno ana sing aneh soko omah sing dipanggoni kuwi. Tapi pikiran ngono kuwi dibuak adoh oleh Abidin. Mergo dheweke duwe niat mergawe tenanan. Selang wektu rong jam Abidin layah-layah ana ing ruang tamu. Wektu Abidin enak-enak dolanan HP. Abidin dikagetno karo swara sepeda pancal. mangkono unine mak kriyat banjur abidin metu ladalah tiba gak enek opo-opo yo gak enek sapa-sapa jantunge abidin deg-degan banget sak mentoro kuwi amarga kanca-kancane ning kono padha turu kabeh lah terus sapa kuwi mang sing nok ngarep batine abidin muni mangkono Tapi Abidin tetep mikiri sing apik-apik wae. Eh, paling kuwi ya wong sing iseng, atine muni mangkono. Sak minggu mari kedadian iku, wektu pas wektu mari tutup warung sekitar ana ing jam 1 wengi. Abidin tuku dut karo banyu. Lah Agus Peri karo Supri mulih ning kontrakan karo nggawa rombong. Banjur wong telu iku ngenteni Abidin karo nyanteni ning ruang tengah. Lah pas wektu enek kedadian sing aneh banget. Ana wewujutan sing rupane memper karo Abidin lewat ning ngarep omah nuntun sepeda ontel. Banjur peri nyeluk wewujutan kuwi. Tapi kok gak semaur blas sing jenenge Abidin. Din, din, din. Endi udute? Aku wis kudu rokokan iki lho, Caca. Omonge peri. Selang wektu 10 menit Abidin lagi teko banjur pri karo Supri takok karo nadane rada kaget. Den, awakmu lagi teko. Iya, soalnya rada antri. Mangkono jawab Abidin. Banjur pri takon meneh. Lah iku mang sapa sing liwat? Lah wong jelas-jelas kaya awakmu lho. Lah aku lagi teko, iki lak rokoke karo ngombene. banjur Abidin karo kanca-kancane mikir. Iki kok enek kedadian aneh yo. Apa meneh saben malam jumpah sing duwe kontrakan iki mesti nyumet dupa karo nyiapi sajen. Lah iku mang dadekake curiga. Tapi Abidin karo kanca-kancane mikir positif bae. Selang wektu sakula Nabi Din ngalami kedadian aneh. Aneh meneh. Waktu iku sekitar jam setengah siji bengi Abi Din arpe Anceni ben wayah mari tutup warung Abi biasa atus. Tapi neng jeru jeding kok enek suara jebian jebiru. Nek jeru jeding. Jadi Abi terpaksa ngantri. Ancen omah kontrakan dadi jegene ya kudu gantian. Tapi Abidin ngrasa aneh banget. Iso apa sing atus yo kok suwe banget. Sampai aku entek rokok telung ler. Abidin mangkono. Rasane atuse koncone ya gak ana sing suwe. Amarga yo jek bujang kabeh. Banjur kuwi swara jebar jebure lereng. Banjur atine Abidin lega, pikire mari ngene iso adus. Soale ya wis gerah banget. Tapi aneh. Kok gak metu-metu saka jeding kono? Banjur Abidin nyeluk-nyeluk teko njaba. Weh, iki sapa lek kok adus gak mari-mari? Per, Gus, Pri, Supri. Mangkono unine Abidin. Tapi aneh. kok gak enek sing semaur? Banjur dibuka baik karo abidin. Pikirnya paling yo bocah-bocah iki senengane guyon enek sopo-sopo. Aneh meneh banyu jeting yo gak kalong. Terus lantai nek yo gak teles. Pikir abidin. Terus oh, sopo sing atus gimana? Waduh, abidin redek pol. Keringet adem. Banjur melayu gelagapan. Saking kagete sak tekoni ning kamar. Ternyata bucah-bucah kodoh turu kabeh ning kamar. Abidin langsung wae melu turu gak sido adus polahe ya keweden pisan. Sesuk sekitar jam rolas mengi, Ancen warung ya lumayan rame dadi tutupe ya rodok sore. Abidin jandon karo Supri pinggir kamar. Pas penak-penake omongan ternyata kok enek suara barang-barang padha ceblok. kono kiro-kiro unine. Banjur Abidin karo Sufi ngecek ning mburi. Aneh. Ternyata kok barang-barang gak enek sing ceblok kabeh padha cementel ning panggone. Ki bener-bener aneh banget. Banjur Sufi penasaran terus duweni ide. Moto panggonan sing singgoni barang-barang kliman. Mangkono mak jebret banjur didelok gambari. Ana wujudan putih samar kaya karo enek cahaya mekan rupane kaya mata Abidin karo Supri kaget lan gak iso ngomong apa-apa ngur sawang-sawangan banjur wong loro kuwi mlayu sifat kuping banjur teko kamar gambare langsung dihapus karo Abidin mergo Abidin mikir engko malah ndadekake perkara Teko kedadian sing dialami Abidin karo konco-koncori mau, Abidin banjur duwi inisiatif takok karo tonggo sekitar kono. Lah ternyata kontrakan kuwi dibangun ning dhuwure tanah bekas kuburan lawas. Abidin kaget pol. Apa meneh jare wong kono kamar sing dipanggoni karo Abidin kuwi ternyata pernah enek kedadian bunuh diri kendat ning kono. Banjur wong kono ya ngomong lek anceni sering enek kedadian aneh ning kono. Ana sing pernah diwuri kereta kencana lewat ning dhuwure omah kuwi. Enek wujudan wong ireng tapi awake nggure separuh badan. teko cerita mang dadekke Abidin merinding lan gak tenang. Banjur Abidin lan kanca-kancane pindah saka omah kono mau golek kontrakan anyar. Cukup semene wae dulur Jimatres cerita misteri saka aku Rian Sokit Jimatres Kecamatan Sekaran. Salam kanggo dulur Jimatres dimanapun berada. Khusus kanggo Jimatres Desa Sekaran, Pak Ramat selaku Pak RT 10, Pak Supeno, Koko, bondet kapit jihad lan abidin salam misteri